მოწალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღთის მშობელო რათა რომელნი ესე შენ გესავთ არა დავეცნეთ არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა